Ве поздравувам и ви посакувам Божи благослов. Било ми е што оваа сабот имаме гости и што големата сала одговараше за денешно богослужение, не затоа што јас така сакав, току и заради гостите. Ве поздравувам сите, да не ве споменувам посебно од три држави, колко што ги избраев, може би и од пошироко. Денес живееме во едно навистина на нормално време. Ако ги следевте весите во изменативе неколку дена, можете да се наслушате се и се што. Како папата не верува во Адам и Ева, ниту во Рај и Пекол, значи доследен марксист, ленинист, тоа не е толку важно. Не сме изненадени ако првиот звер не верува во Божијето Слово. Дали слушавте новиве дека Како пред некоја година што беше случај со рускиот премиер Дмитри Медведев, но тоа беше само неофицијално, значи на, хватен на камера, не за војавност, туку како кажува нешто друго во приватен разговор. Овој пат канадскиот министер за одбрана јавно, значи намерно за медиумите, кажува дека на нашата планета живеат, постојат и со нас луѓето контактираат илјадници вонземјани. Значи, оно што Медведев пред некоја година го кажуваше како тајно, а што некој новинар успел да го улови и да го постира на интернет, денес почнува да се кажува се поотворено и поотворено. Светот се движи кон еден голем настан, опишан во Откровението. Да го прочитаме тој стих. Сето ова не е нашата денешна тема. Само еден мал вовет. Откровение 16 глава, Токму главата што Емил неодамна ја читаше, беше мотивиран да ја прочита. Се секјавате зошто. <laughs> Затоа што меѓу другите вести станува сеја поактуелно и поактуелно така нареченото микрочипирање на луѓето. Како во Америка младината и децата немаат против такво нешто, како собствениците на фирми им се закануваат на своите вработени со отказ, воколку тие не прифатат да бидат така чипирани. А дали забележавте веста поврзана со смртта на поранешниот израелски премиер Ариел Шарон, кој што 8 години беше во кома, На интернет беше постирана и ваквата неверојатна вест. Оној ерусалимски рабин што умрел пред неколку години и што пред смртта во писмо го признал Исуса Христа за Месија, значи не сакал тоа да го кажува јавно додека бил жив, но го признал пред смртно и во писмо, наводно тој истиот рекол дека Месија ќе се врати на земјата кратко време после смртта на Ариел Шарон. Се разбира се, тоа се само гласини. Како и гласините за вонземјаните, како и ова микрочипирање, се се тоа работи што само подсетуваат, подсетуваат на Библијата, и на некој начин како да сакаат да го подготват светот за некој многу скорешен настан. Кој е тој настан? Дали светот се подготвува за второто Христово доаѓање? Дали адвентистите се подготвуваат за второто Христово доаѓање? Не. Дали другите христијани се подготвуваат за второто Христово доаѓање? Не. Тогаш зашо се подготвуваат? За дојгањето на Антехристот се подготвуваат. Но ние знаеме дека дојгањето на Христос нема да биде многу долго после настанот за кој што светот се подготвува. Да го прочитаме и овој текст во Откровението што го најавив. 13 стих вели, и видов кога од устата на змевот, и од устата на дзверот, и од устата на лажниот пророк, излегува три нечисти духа, како жаби. Зашто тоа се гјаволски духови кои прават чуда. Тие одат кај царевите на целиот свет, за да ги соберат за војна во оној голем ден, против Бога Седржителот. Ово се тие вонземјени. Со кој комуницираат тајните служби, некои министри може би, научници може би. Мегутоа за светот е позгодно да се каже вонземјанин, отколку да се каже демон, паднат ангел или нешто друго. Денес би сакал да зборуваме за важноста среде сите овие настани, среде сите овие гласови што ги слушаме, колку е важно да го читаме и да го проучуваме Светото Писмо. И конкретно, денес ќе видиме колкава е важноста на библиските преводи на Светото Писмо. Да бидам појасен. Онаа книга што вие ја имате, како Библија, и патам да прашам, а ја имате ли? Во моментов ја имате ли? Имате ли Свето Писмо? Како е насловена книгата што ја држите во рака? Свето писмо. Мислам дека сите го носат тој наслов, нели? Има некаде што пишува само Библија. Добро. Во заграда се добро. Значи сепак има се, писмо. Денес ќе видиме колку е важно да го читате она што вие го имате како свето писмо. Значи, не е важно дали преводот или некоја конкретна верзија содржи или не грешки. Горе-долу секој содржи грешки. Грешки на преведувачите. Знаеме дека постојат грешки во изворните ракописи. Тоа се грешки на препишувачите. Постои цела наука за проучување на библискиот текст, на библиските ракописи. Сето тоа, некои верници го доживуваат како траума, бидеќи таквото проучување е како да го подкопува авторитетот на Светото Писмо. На почеток, секој верник на почеток ја смета Библијата за совршенство, и тоа онаа Библија што ја има. че значи, некому прва Библија била православниот превод, некому била Константинов, и секој се ја доживува како света книга, онаа Библија што ја има од почеток. И ако во иднина, неколку години помине во црква и слуша, постојат разни преводи, па разни верзии, па вак поинаку е преведен стихот ваму, поинаку таму, постојат грешки и сето тоа како да делува како на некој начин омаловажувачки за светото писмо, како да ја подкопува светоста на Библијата, како да има верници, например, знам има многу конзервативни верници во Америка кои што кои што сметаат дека само преводот <laughs> King James е Библија и ништо друго. Јас го почитувам нивниот став, меѓутоа факт е дека и таму има грешки. Значи, денес сакам да разбереме колку е важна Библијата без оглед на сето ова без оглед на грешки во превод, без оглед на грешки во препишувањето на изворните ракописи. Онаа Библија што вие ја имате е свето писмо. Дали знаете зошто? Затоа што, не затоа што текстот што е во неа, како некоје мртво слово, во нашиот случај како печат, е нешто совршено, туку затоа што Библијата е Словото Божио. А Словото Божио не е материјално. Словото Божио не е хартија, мастило, печат. Словото Божио не е материја. Словото Божио е светиот дух, Христовиот заменик, кој што секогаш кога ја отварате Библијата, за да ја читате, ако тоа го правите со молитва предходно, е подготвен секој нареден пат кога ја отворате Библијата да ја читате да ви открие нови вистини, да ви открие нови богатства, нови блага и да ви даде сила да живеете христијански живот, да ве вдахне, да ве охрабри. Библијата не е било каков роман, било каква книга, која што стои на вашите полици и која што, ако еднаш, два пати, три пати сте ја прочитале, повеќе не е интересна, затоа што истиот текст е во неа, кога и да ја земете да отворите, истиот текст ќе го најдете во неа. Текстот не се менува додека стои книгата на полица. И библискиот текст на вашите конкретни библии не се менува додека ви стои дома, на полица или во фиока, Меѓутоа, за разлика од другите книги, секогаш кога ја отворате Библијата да ја читате со молитва, Светиот Дух прави како да ја читате тогаш првпат. Односно, ви открива нови работи. Дури кога ве подсетува или ве утврдува на старите, познатите, нешта, тоа го прави на нов начин, односно го доживувате како ново искуство. Значи, која е разликата помеѓу Библијата и другите книги? Зошто Библијата е светописна? И до ден денес, во ова хаотично време на се и се што, се уште број еден книга, најпопуларна, најпреведувана, најпечатена, најиздавана, бестселер. Затоа што Библијата ја има оваа тајна, Божијето Слово, Светиот Дух, кој што за секој оној што ја чита, како таква и ја прима како таква, особено со молитва за Божје водство и благослов, Светиот Дух прави да доживее нови благослови, да открие нови вистини и да прими нова сила. Да почитаме во тој контекст едни познати зборови што се наоѓаат запишани во посланието на апостол Павле до евреите. Евреите 8 глава, Десетиот и единесетиот стих, да не го читаме целиот текст. Но овој е завето што ќе му го дадам на домот Израилев во оние дни, вели Господ. Ке ги врежам законите своји во мислите нивни и во срцата нивни ке ги напишам. И ке бидам нивни Бог, а тие ќе бидат мој народ. И единесетиот. И ниједен нема да го учи својот ближен, и ниједен од свој познае го Господа, зашто сите од мал до голем меѓу нив ќе ме знаат. Се поставува прашање, како Господ мислел да ги вреже неговите закони во мислите на луѓето и да ги напише во нивните срца. Како? Како Господ ги напишал заповедите на камени плочи, ние не сме виделе. Мегуто тие биле врежани може би не поинаку, значи самите плочи не изгледале поинаку од кога, кога човек би ги врежал. Тие зборови на камен, со длето може би, со чекан или со било кое друго средство. Но како можат Божите закони да бидат напишани во срцата на луѓето? Во нивните мисли? како тоа Господ го прави, како тоа можна да се направи. Единствено е можно ако луѓето го проучуваат Божијето Слово. Кога луѓето го читаат Светото Писмо, тоа е, тогаш е единствено можно. Никој не може со сила да ви наметне мисли, Некој не може со сила да ви наметне чувства. И Господ тоа не сака да го прави. Последствено, за да бидат неговите закони напишани во вашите мисли, врежани во вашите мисли напишани во вашите срца, единствен начин е ако вие самите го читате и проучувате Светото Писмо. Ако вие самите комуницирате со Божијето Слово. Тоа е единствен начин. Е, сега ќе поставам едно конкретно прашање. И затоа земете ги вашите Библии во вашите раце. Ке отвориме во книгата на пророкот Данијел, 8 глава. Данијел 8 глава е главата која што за адвентизмот е најважна од сите глави во Библијата. Кој стих во 8 глава е најважен од сите стихови во Библијата за адвентизмот. 14. Дали некој би сакал да го прочита овој стих? Ја секако ќе го прочита. <laughs> Мегуто, пред да го прочитам јас, би сакал да го прочитаме 26-тиот стих. Во 26-тиот стих Ангелот дава објаснување, значи целиот текст што почнува уште во 19-тиот, за целата визија што предходно Даниел ја примил и ја видел и е запишана во оваа глава. Откако објаснил што е што во визијата што Данијел ја видел во врска со јарецот, со овенот пред тоа и така натаму, со роговите. Во 26 стих вели, а и видението за вечерта и утрината, за кое ти се рече ќе се исполни, Но ти сокри го тоа видение, зашто се однесува на далечни времења. Се поставува прашање, кој е ова видение, како што вели овој превод, ревидираниот, за вечерта и утрината? На, на, на кое видение се мисли? Трајче вели 14 стих, зошто? Што пишува таму? Во истото ја превод читам. Другиот му рече, 2300 вечери и утрени, и тогаш светилиштето ќе се очисти. Го знаете овој стих, ли? Кој би сакал да го прочита овој стих во преводот на Константин? Е, Борче ќе прочитам. Вред. Дали располагате со некој превод кој што поинеко го преведува овој стих? Во моментов. А што вели Даничич? Се закавате што вели Даничич? Има разлика од ова што предходно го читав. Читавме за вечери и утрини, а тука денови и ноки. Имате некој друг превод? Како вели таму, ме интересира. Со вечери и утрени вели. Добро. Повеќе не имаме никаков друг превод на располагање? На било кој јазик? да. Традиционалниот англиски превод вели само денови. Повели? А, гостите од Казахстан. Повелете. Не го разбира. Даниил 8.14 вечери и утрени. Благодарам. Што мисле, како е во изворниот текст на еврейски јазик? Без да го, без да го погледате изворниот текст. Само врз на тоа што слушнавте повеќе библиски преводи. Што мисли како е таму? Значи, слушавте неколку библиски преводи, неколку библиски верзии. Не е битен јазикот, на кој јазик е преведена Библијата, туку не интересира како е верзијата на текстот. Што мислите, како би бил изворниот текст? Само врз основа на тоа што слушнавте повеќе библиски верзии. Зошто мислите дека е вечер и утро? Не, значи, прашувам, зашто мислите дека еврејскиот текст во Даниел 8.14 би бил вечер и утре? Многу едноставно, затоа што слушна, повеќето верзии што ги слушнавте, зборуваат за вечери и утро, па што ме така, веројатно, веројатно е така во оригиналот. Тоа е прва глава, така? Јас мислев да ја споменам битие прва глава, И мило ми е што вие ја споменавте пред мене. Би вечер и би утро, добро, само прв ден е такав? Кој, кој се, кој, до, кој, до, кој, до кој ден се сите такви? До седми или до шести? До шести. Во Библијата никаде не пишува и би вечер и би утро, ден седми. До шестија ден. Што представуваат овие вечери и утра во Битие прва глава? Значи, кога се вели вечер, што е вечер? Дали знаете во Библијата што е вечер? Вечер. Дали знаете дека на адвентистите им требало 9 години да научат што е вечер? Од 1844 до 1811 значи, години, се извинам, не, не 9, до 55 година, но меѓутоа не почнале со саботата од 44-та, туку од 46-та, зато 9 Адвентистите ја започнувале саботата во 6 часот на вечер, петок на вечер во 6 часот. И ја завршувале сабота на вечер во 6 часот, во секоја годишно време, во текот на годината. 1855 година сватиле дека е тоа погрешно и дека треба да започнува и да завршува со заидисунце. Дури тогаш откриле дека Поимот вечер во Библијата се однесува на заедисот. Тоа може да се докаже со Мојсеевите книги. Па еве, ќе ви дадам домашна задача да докажете. Да следната са. Дека вечер представува заедисонце. Што представува утро? Ние што се би рекле дека е утро? Има различни толкувања. Некој велат утро е се до, до, до пладне. Се што е пред пладне е утро. До кога се вели добро утро, например? До 9-10. Значи, до 9-10. Може не до пладне, до 9-10. А од кога почнува сето тоа? Од изгресенци. Од порано не почнува? <laughs> Некогаш се вели, може да ја забележите дека некогаш се вели дека нешто се случило во 2 или во 3 часот наутро. <laughs> Иако е се уште темно. После полнек, значи некои толкуваат од полнек, најширокото толкување е од полнек до пладне. Тоа е многу многу широко истегнато толкување. Може би од изгрејсонце, може би од првите, првата зора. Како и да е, вечерата и утрото во битие означуваат заедно еден цел ден. Еден цел буквален ден. Обично велиме 24 часа сакајќи да кажеме дека се работи за буквален ден, иако никој не може да докаже дека тогашниот ден трајал 24 наши часови <laughs> во смисло на тоа како е дефиниран поимот час во, во наше време. Бидејќи еврејскиот час во старо време не бил ист со нашиот час. Но едно, мислиме на буквално денонокие. Дали е можно во Битие прва глава да станува збор за периоди од илјадници, милиони или милиарди години? Зошто? Зошто велиме нема шанси? Зато што Библијата зборува за вечер и за утро. Било кој период од илјадници години, милиарди, милиони години, не познава вечери и утра. Вечери и утро се поими што имаат врска со едно ден-ноќе. По ноќта следува утро, по денот следува вечер. Дали е можно битие прва глава да зборува за години, буквални години? дека Господ за шест години го создавал светот, а седмата година се одмор. Замислете некој да дојде со такво толкување. Врз основа на принципот ден за година, да заклучи дека светот бил создаван за 6 години, а седмата година создателот се одморил. Дали тоа би било точно толкување или не? Зошто не би било точно? затоа што истиот период зборува за вечери и за утре. Вечерата и утрото се многу конкретни поими кои што не дозволуваат деновите на создавањето да се толкуваат поинаку, освен како буквални денонокија. Е, се поставува прашање. Според зборовите на ангелот во Данијел 8 глава 26 стих за кога се однесуваат 2300-те вечери и утрени? Да се подсетиме, што требало да направи Данијел со тие? Да ги запечати или, како што велеше овој превод, да ги сокрие. Зошто сето тоа? Кога, значи, кога не било време за нив? Тогаш кога живеел пророкот Данијел. А кога било време за нив? Значи, прочитавме текстот вели далечни времења. Меѓутоа тоа не е толку одреден термин. Далечни времења. Колко изнесуваат 2300 буквални денови? Од прилика. Да, прилика 6, 6 години, прилика нешто повеќе. Кога 2300-те би биле буквални денови, Дали тоа би можело да се вклопи во изразот далечни времења? кои што, значи, Данијел требало да ги запечати, бидеќи се однесуваат за далечни времења. Не. Шест години тоа било време, значи, се уште од животот на самиот пророк Данијел. Шест години во еднината, или било кога да почнат тие 2300 денови и ноки, шест години во еднината, За кое време се однесуваат овие 2300 вечери и утрини? Кога вие би биле прашани, што би рекле? За кое време се однесува? <laughs> знаете ли не знаете? Зошто реков дека оваа глава и овој стих се најважнији? за адвентизмот. Дали знаете дека и постои оној цитат од Елена Вајд што вели еден стих во Библијата кој што е темел на адвентната вера. Представува изјавата во Данијел 8.14, цитат од големата борба. Зошто е тоа важно? Каква врска има овој стих и овие 2300 вечери утрени со адвентизмот? Адвентизмот ги толкува овие зборови. 2300 години, како години, кои што трајат од кога до кога. Кој знае? А кога е тоа? Вака се, борче да не зборува, а кој ќе погоди, ќе добие чоколада вечер. Сокревање рак. Не е точно. Урмите не беа привлечна награда, затоа се чоколадовито. Чокветувам, нездрава награда. Кој знае? Не, не. Не може. Не. Колко е тоа? Не е 456-та. а добре. Нешто математика за нешто не функционира овдека. Колко би било 1844 минус 2300? Задача од шесто отделение, кога се учат не, собирање и одземање со цели броеви. 456? Дали почнува 456 година? Не. И Болче толку му се јаде чоколада, му забрани да одговара. <laughs> <laughs> се шегува. <laughs> Не, знам дека не е. Значи, кога почнува тој период? Според атлантичкото толкување, уште од Вилијам Милер поставен, не само од него, поточно првиот што го поставил ова толкување е Јохан Бенгел, германски лутерански пастор во 18. век. Мегутоа, Значи, тој е првиот што зборувал дека овие денови треба да се толкуваат како 2300 години, но и имало разлики во тоа која година треба да започнат и која година да завршат. Но, да речеме, од Милер и од неговите соработници потекнува адвентистичкото почнување и завршување на овој период. Значи, која година започнува? 457 година. Кога? Пред Христа? Да. И до кога траја? 1844 година. Е сега прашањето што сакам да го поставаме. е Зошто во изворниот текст, зошто во голем број преводи, што ги прочитавме, Господ рекол вечери и утрини. Дали тоа може да се толкува како години? Ако Господ сакал овој период да биде сватен како години, Зошто рекол вечери и утрини? За, зашто, зашто не рекол, например, денови, како што стои во англискиот превод? Знаете ли зашто адвентистите ги сватиле овие а, 2300 како години? Знаете ли зашто? Зато што го читале англискиот превод, каде што пишува 2300 денови и ништо повеќе. И сега, според принципот ден за година, а, значи, би, би требало да биде 2300 години, што ангелот споменува далечни времења. Споменува време на крајот. Тоа го читаме понатаму за тоа кога ќе биде сотрен малиот рок и така натаму. Зошто во изворниот текст, зошто Господ рекол, вечери и утрени, не рекол денови, како што е преведено во англиската Библија. А, интересен одговор. Е во контекстот на светилиштето. Точно. Тогаш дали овие зборови значат дека целиот период има врска со жртвите, а нема врска со годините до 1844 година. Знаете, постојат, постојале во минатото и постоја до ден денес толкување на овој текст, кој што велат дека 2300 вечери и утрени се однесуваат на 2300 утрински и вечерни жртви. Значи, се однесуваат, и Дезмон Форд го прифаќа и го проповеда тоа, на 1150 буквални денови, и тоа бил периодот додека македонскиот цар Антиох IV Епифан го периодот за кој што тој го оскрнавил светилиштето во Ерусалим во вториот век пред Христа и ја забранил господовата служба во храмот, наместо неа подигнал пагански олтар во предворието на храмот, на кој што принел свиња за жртва, нешто што не го правеле, ниту не зна босците. И сето тоа било во вториот век пред Христа. И велат, целото ова пророќство се однесувало на тој настан, во Данијел 8 глава. Меѓутоа, адвентистите не велат така. Адвентистите велат дека се работи за 2300 години, кои што допираат до последното време, 1844 година. Антиох Епифан не ги исполнува сите елементи на ова пророќство. Например, се вели дека малиот рок е некој што е дури поголем ќе ќе нарасне многу повеќе од од првиот рок од Александар Македонски. Антиох Епифан, не знам дали сите вие сте слушнале за него, а за Александар Македонски верам дека сте слушнале. Александар е представен како првиот рок кој што на чие што место се појавиле четири, бил скршен и нараснале четири, а Антиох четврти бил само осмиот од вкупно 11 наследници на едниот од тие четири. Значи, многу понезначителен од, од главниот рак, од Александар. Друго, Антиох четврти е живел пред Христа, а прошто се однесува на времето на крајот, вели ангел. далечни времења или последни времења. Самиот Христос кога бил на земјата, пророштото на Данијел, конкретно за мерзоста на опустошувањето, а тоа е поим што е, се споменува во 9-та, во 11-та глава, а сето тоа има врска и со 8-та глава. За кога ја применува? Самото и на Данијел Исус, за кое време го применува? Во Матеј 24 глава, што ни кажува? И да отвориме таму и да го прочитаме уште тој стих. Матеј 24 глава. Исус го споменува пророкот Данијел. И тоа го споменува во контекст на неговиот пророчки говор. Значи, кога Исус зборува за последното време, кога Исус зборува за својото второ доаѓање, Тогаш го споменува пророкот Данијел во тој контекст. Што кажува Иисус за пророкот Данијел? 15 стих. Значи, 14 беше они познатиот стих ќе се проповеда Евангелие, ова Евангелие за царство по целиот свет, за сведоќство на сите народи, и тогаш ќе дојде крајот. И сега 15-тиот, веднаш. Па така, Значи, контекстот беше времето на крајот. Па така, штом го видите гнасното опустошување како стои на светото место, за кој зборува пророкот Данијел, кој чита, нека разбере. Значи, самиот Исус, пророштото на Данијел за малиот рок, за гнасното опустошување или мерзоста на запустението, ги применува на кое време? Самиот Исус, на кое време го применува сето тоа? На последното време, во контекст на последните денови, на крајот на светот и второто Христово доаѓање. Дачи, адвентичкото толкување, дека овие денови се години кои што се протегаат до последното време, држи вода. Па сепак се поставува прашањето, Зошто Господ рекол вечери и утрини? Зошто не рекол дедови, ако треба деновите да ги толкуваме како години? Зошто рекол вечери и утрини? Господ не рекол денови. Господ рекол вечери и утрини. А секаде каде што читаме за вечери и утрини во Библијата, меѓу другото во Битие, кое што вие го споменавте, се работи за буквални денови. Интересно прашање. Би сакал да размислувате за ова прашање, пред да продолжиме некој нареден пат. Дали е битно тоа што пишува вечери и утрини? тоа што Господ рекол вечер и утрин. Ерев бокер на еврейски. Битно е. Веројатно е битно што така е речено. Дали е битно, дали е битно што некои преведувачи, како например Даничич, или англиските преведувачи од пред неколку века, напишале денови. Ниту вечер, ниту утре, туку денови. Дали е и тоа битно? Ке видиме дека и тоа е битно. Многу битно. Некој ќе рече погрешен превод, а всушност, ако не беше овој превод, овој англискиот превод, немаше да настане адвентизмот. Немаше ни да настане толкувањето дека 2300-те се години. Затоа што и Вилијам Милер и неговите соработници прочитале денови во 14 стих на нивниот јазик, во нивната Библија, рекле дека се години. Да не беше овој превод, да не беше така преведен текстот, немаше да настане адвентизмот. Ако е точно дека се години, Ако е точно дека 1844 година имала важност, тогаш е точно дека како што текстот бил преведен, некој ќе рече погрешен превод. Дали е погрешен превод? Тогаш е точно дека така како што го превеле, само со денови, битно и било било исправно преведено. Меѓутоа, до ден денес, противниците на адвентизма тврдат, не е точно, во оригинал пишува вечери и утрини. Зошто велите дека се тоа години? Вечери и утрини не може да прават години. И оригиналот е битен и преводот е битен, макар преводот се разликувал од оригиналот. А зошто? Делува како противречност. Сето ова го поставив за размислување, затоа што од деновиве еден брат, еден наш брат не беше задоволен со мојата проповед од декември, дека Христос можел да дојде во првиот век и тврдеше како е тоа можно, затоа што како и мнозини адвентисти, и тој смета дека историјата е статична, фиксирана од напред, и дека морало да поминат 18 векови до 1844 година, па да се јави адвентизмот, па да започне истражен суд, и след тоа што го веруваат адвентистите. Што значи не е можно Христос да се врател да земјата во првиот век. Мојот одговор беше, каде во Библијата пишува, дека Христос нема да се врати пред да се навашат 18 векови. Се разбира, адвентистите го посочуваат текстот во Данијел 8.14 бидеќи тој текст се однесува на 1844 година. Меѓутоа, во Данијел 14 не се споменуваат години, не се споменуваат ниту денови, туку Господ што рекол? Вечери и утрени. Дали Господ некаде во Библијата кажал дека нема да се врати пред да се навршат 18 векови? од неговото заминување, од неговото вознесение. Не кажал. Дали Господ мислел да не се враќа на земјата пред да се навршат 18 векови од неговото вознесение, ама тоа не им го кажувал ниту на апостолите, ниту на нивните наследници, за да не се разочарат, да не се обесхрабрат дека ќе има уште толку многу време. Ова е прашањето за размислување. Меѓутоа, побитно од се е, зошто и оригиналот е битен, вечери и утрини, а зошто и преводот е битен, кој што вели денови, па тоа било претворено во години. Јас оставив да го одговорим ова прашање, некоја наредна прилика, може би веднаш на 1 февруари, но сакам прво вие да размислувате за тоа. Ако сакате да размислувате. А би требало да сакате, затоа што се работи за фундаментален стих, се работи за најважниот стих за адвентизмот, Данијел 8.14. Дали се години, дали се денови, дали се жртви, во прашање, Дали се однесуваат на 19. тиот век, дали се однесуваат на 2. тиот век пред Христа, дали се однесуваат на 1. тиот век, дали малиот рок е папството, кое што ќе владее повеќе од 1000 години, или се тоа буквални денови на некој иден антихрист, че 3,5 години, 6 години максимум. Или тоа се однесувало на Антиох четврти пред Христа. Сето тоа се важни прашања за адвентизмот. Не е се едно. Повеќето адвентисти однесуваат како да е се едно, како да не е битно. А тоа е исто како да велите не е битно дали стојам на тврда земја, на вода, на тенок мраз, дали седам на гранка или на воздух, на облак, За адвентизмот е битно кој е малиот рок, дали се во прашање години, дали се однесуваат на последното време, дали се однесуваат пред Христа, дали се работи за жртви или не. Сето тоа е битно. И сето тоа се проучувало низ многу библиски полуки во минатото. И затоа тоа активно се дискутира и се дебатира до ден денес. Ако за вас не е битно, тогаш слободно напуштете го адвентизмот штом она што за него е најбитно, за вас е сеедно. Ја знам дека повеќето адвентисти се однесуваат како да е тоа небитно. Повеќето проповедници се однесуваат како да е тоа небитно. Повеќето теолози се однесуваат како да е тоа небитно. Множене од нив отворено и не веруваат во адвентистичкото толкување на ова пророќство. Меѓутоа, ако вие сакате да бидете адвентисти, тоа што за вас треба да биде многу битно. Значи, размислувајте, зашто Господ рекол вечери и утреди? Зашто не рекол барем денови, кои што лесно можеме да ги претвориме во години според пророчкиот принцип? Од друга страна, зашто велам дека преводот е битен, кој што ги превел како денови, а не превел точно како вечери и утрини. Кога Вилијам Милер би читал некоја Библија како денес, нашава, или како романскиот превод, никогаш немаше да настане адвентизмот. Вечери и утре никогаш не може да ги претворите во години. Тие секогаш може да значат само буквални денонокија. Е, сега ќе ве оставам и со само уште едно прашање. Интересно прашање се надел. Апостол Павле во Римјаните 11 глава, каде што прорекува дека ќе се обрати целиот Израел, ќе се спаси А јас реков дека Христос можеше да дојде во првиот век, да се врати, ако што? Кој беше условот за тогаш да се случи второто Христово доагање, Се зекјавате, Иеко ланска е проповета, нема два месеца од тогаш. Кој беше условот Христос да се врати во првиот век? И според неговите зборови, таа генерација, на која што изборувал да го види сето тоа ако целиот Израел го прифатеше Евангелието на апостолите. Ако целиот Израел, тогаш го прифатеше Христа и Евангелието на апостолите. Апостол Павле вели дека некогаш целиот Израел ќе се спаси според него пред второто Христово доаѓање. Тоа го вели во Римјаните 11 глава, И конкретно, еве што вели во 25 и 26 стих. Сакам, браке, да не, за да не си помислите во себе дека сте мудри, значи вие римјаните, да не мислите дека сте мудри и паметни. Да не мислите со други зборови дека евреите се секојаш проклети, отпаднати, изгубени и така натаму. Да ја знаете оваа тајда, дека слепотијата, закоравувањето, само со еден дел, дел падна врз Израел, додека да влезе полнината на незнабожците. И сега 26 вели, и така целиот Израел ќе биде спасен, како што е напишено. Што е напишено? Ке дојде од Сион ослободителот и ќе ја одврати безбожноста од Јакова. Значи, неговата идеја, проповета на апостол Павле, дека целиот Израел ќе биде спасен, тој го темели на еден старозаветен стих, кој што самиот го цитира. Вели, ќе дојде од Сион ослободителот и ќе ја одврати безбожноста од Јакова, значи од Израел. Моето прашање е, каде се наоѓа овој стих во Стариот Завет? Сакам да го најдете, да го прочитате и да видите дали Исаија така зборува, како што Павле него го цитира овде во Римјаните. Ако одговорите на тоа прашање, ќе одговорите на прашањето зошто Господ рекол вечери и утре, а зошто е сепак битно што некои преведувачи на Запад, како и Даничич, превеле денови, а не вечери и утре. Нека му е фала и слава. Амин.